Türkistan oğlanları, din İslam yolvasları, cihat üçün atlanğan Allah'ın tulparları. Türkistan oğlanları, din İslam yolvasları, cihat üçün atlanğan Allah'ın tulparları. Türkistan oğlanları, din İslam yolvasları, cihat üçün atlanğan Allah'ın tulparları. Türkistan oğlanları, din İslam yolvasları, jihad uchun atlangan Allohning tulporlari zolim tag'ut zulmidan ochdi ko'p piyg'onlari mazlumalar nolisidan ochdi ko'p qissoslari zolim tag'ut zulmidan ochdi ko'p piyg'onlari mazlumalar nolisidan ochdi ko'p qissoslari yovg'a qarshi janglarda batlangan qurollari Yemirilmez bu sepni tağutning bo'ronlari Yovga qarshi janglarda battangan quronlari Yemirilmez bu sepni tağutning bo'ronlari Türkistan o'g'lonlari din islom yo'lboslari jihad uchun otlangan Allohning tulporlari Türkistan o'g'lonlari din islom yo'lboslari jihad uchun otlangan Allohning tulporlari Rabbimizning yo'lida ketti ko'p şehitleri tashna bulgan ularga jannatning hur qizlari Rabbimizning yo'lida ketti ko'p şehitleri tashna bulgan ularga jannatning hur kızları Qidilalar bu sefke Türkistan erkekleri Herkes azlık kılmaydı Allah'ın rahmetleri Qidilalar bu sefke Türkistan erkekleri Herkes tarlık kılmaydı Allah'ın cennetleri Türkistan oğlanları Din İslam yoldaşları Cihad üçün attılğan Allah'ın dolbaları Türkistan oğlanları Din İslam yoldaşları Cihad üçün attılğan Allah'ın dolbaları Türkistan oğlanları Din İslam yoldaşları Cihad üçün attılğan Allah'ın dolbaları